Uslovi ispravnosti braka. Evo sad smo gore imali s jednim bratom malo razgovor. Prvi uvjet za ispravnost braka jeste da su oba supružnika buduća saglasna, u smislu nema prisili. Druga stvar, saglasnost staratelja. Ovdje, pazite, neku noć smo u BKC-u malo duži o tom je pričali, dobro je da to poslušate. Velika je Allahova mudro što je propisao da se staratelj pita u braku. Tamo ti mojim muslimančićima reci nek tiši pričaju. Da i babo ne bi malo pred narodom kritikovao. Evo danas u tim životima virtuelnim upozna se neki brat sa nekom sestrom, on je najveći oštopler koji postoji na planeti ali on zna fraze, on sa njom sestro, islam, musliman, sunnet, šerijat, tevhid, suze, krokodili, sve život je on, najveći musliman. Ona jadna za njim, to je muđahi, to je alim, ona ga je sve, elhamdulillah, jerhamu kella, džeza kella, hajr, ma sve ti, on ti musliman, nema ga većih na planeti. I ona jadna vodi me, nemaš kući, nemaš auta, nemaš nogu, nemaš glavi, bez ruku si, bez očiju si, ti si najbolji muslima na planeti. E zato ima staratelj. A, odi vam rođak, da ja vidim malo tvoje hard diskove, na kojoj si ti frekvenciji. A, i zato znači nemoj da se igrate, Boži poslanji kaže, na e, brak sklopljen bez staratelja je neispravan. Znači nemojte se igrati, uzimati tuđu djecu bez dozvole staratelja. Na, takav brak je neispravan. A iza toga se kriju mnoge mudrosti. Ti odvedeš djevojku, nakon 15 dana je vratiš, ona nema kud babi, nema kud od babi. Nakon kad je babo dadni, babo zna šta je uradio i kaže, razumiješ, ha, ja znam ko je taj zet, ja stojim, može biti problem, može se opet desiti razvod braka ali to sve zna babo, nema ništa tajno. I zato tajni brak, no, nema, nema tajni brak. Staratelj, svadba, svjedoci, to je šerijatski brak neki tajni brak u studentskom domu, ne zna niko, zato sutra bula hoda trudna. Otkud bula trudna, čovjek, šta je ovo? Ma kaj je, ona je udata, ali to ne zna, samo znaju troje, njih dvoje sklopili, neđu nekoj upatli i potpisala se i to je to. Kakva bolan, pod magaza, kakva šta? Babo, bez babe ništa. Svjedoci, svadba, nek čitavo selo zna da je to. Sutra kad vidi je bulu trudna, kaže, maša, lala, vam dao beričet, to je validno dijete, ispravno, šerijatski. Nemoj da mislite čovjek udari ga malo u glavu, ja ima li kakva opcija, neđe u magazin, nas dvoje se potpišemo, ne zna niko. Ima mnogo toga, sutra kad je razvedeš, ona dođe kući, dođe neko prosit, kaže, babo, bojrum, kao, bila udavata, kako je ne bila udavata? Pa bila udavata, gore neđe u domu, u magazin se nekoj sakrali, razumiješ, komišeli i tako. Zato se ne igrate. Uvjet validnosti braka je staratelj. Nema braka bez starateljstva. Ima onaj drugi problem, ali vama neću da ga govorim, zato što ćete vi odmah shvatiti da su sva pitanja takva. Kako riješiti problem kad staratelj ne da djevojci? Ali to kad dođete dotle, onda tada nazovite nekoga. Ali u osnovaj ne može bez staratelja. Kad dođe do kaj ne da babo zato što sam ja musliman, imam bradu, tada nazovi nekog daju pa ću on kazati šta ćeš dalje. Ali prvo je mora biti babo. Molim? Nije Boga mi, nije Boga mi. Ja otišao kod, ošao kod čovjeka koji ne klanja nikako. Pokucao mu na vrata prije 12 godina, ovakav kako mi sad vidiš. Selam alik, alik selam, hađija, kako si, dobro sam, ja sam došao, ona tvoja, tako imeju i tako, pošto ima više čerki tu i tu, ja i se ona dogovorili, mi bi se uzeli, jesi se govorili, Allah vam dao svako dobro, neka vam bude sasrećom sutra dovodi, hoću da vas potpišemo, da vas venčamo i završena stvar. Najlakše je reći, neće mi dati oni, otiđi pokušaj. Kad vidiš da su te izbacili, izbili te, ma ljudi, evo vjerujte mi, sad mi brat priča. Kaže, ja sam mislio da će me punat zaklap minimalno kad modim. Ja došao čovjek, sam što me nije, kaže, pošao nosat u oblacima. Ma draga djeco, nek vam je sasreću, nek ste živi, zdravi, ništa. Znači, tvoje da odiš, da pokušaš. Ne damo zato što si vehabija. Dobro, sad imamo druge metode kako se to rješava. Ali tvoje je prvo da pitaš i da tražiš dozvolu.